Uda edo momentu horretan, um, ehm, bak ez zaiten duten arzainak? Aien ardiak ekartzen zaiten dira. Eta gero zaiten duten Mosten dute. Ez. Ez, ez dut horretan. Da dituzte, oien ileak mosten. Nor nahi luke izan arzain hori biltzeko mendian, bat, zaitik? Zenta maite ditut ardiak. Eta bestek zaitik ez orduan? Menei nahi luke egin orztatuko sarabitzaria. Eta bestek? Nahi dut orztatuan anegin. Nahi dut ile, ile eta ere makiatu. Eri. Piskat hori da, maina maena ardiekin. ez me ah, euh, abate berdin, eh, paintzaila eta... Salbo mosteko hilak. Ma euh, ez paintzaila batek ez ditu era maitan... Uh, mendira! Itan du bere lana! <laughs> Ba usu uh, giltzen dira hilabete hainitz mendian, ardzainak beren ardiekin. Uh, eta pastain dutela denbora guzi hori bakarrik, zingo zenukete zuek, zerrik zenukete uh, hilabete hainiz pasteko hori bakarrik? Janaria. Janaria, bai. Telebista bat. <laughs> Eta nola iten duzu martxarazteko telebista bendian? Nire portablea hori kargatzen dut. Um, eguzkiarekin, eguzkiaren er-, energiarekin. Eta ere robota bat ekarri laguntzeko. Nolako robota bat? Be, jendeak iduri dutena. Mhm. Ba, dira lakoak dianik, bako robotak? Ez, egiten aldute bat. Zure familia ekarri. Familio osoa? Bai. <laughs> Eta zingo dute familio osoak mendian, nola? Lagundu besteak. Eta ere, bekartza lugu uh, eh, bat, uh, bat, uh, eta bat, eta hola, be, gira. Eta, eta familiarekin egiteko bazkari batzuk ere. Eta mugitu behar bali magira ardiekin, ez gira betzi goten uh, toki ikusten dugu, oian handan ikusten gira, eta ikusten dugu. Makil bat eta zaku bat. Eta zer bat ura, jatekoa, eta jantziak soka bat eta eta la. Eta lau egiten zua la belle etoan. <laughs> eta huria eta madu? Motan bizuretzat. Bugi bat bardo zuartu. Bugi bat? Bai. Zer da bugi bat? Autotiki bat. Zeraitik behar duzu hori, amendian? Be, fiteago mugitzen zile hola. Ba, ba, eta ardiak? Be, maiten ditutu bahnean. Jamalka baten eh, gainean. Egiten goe gugurras, egotak, pik, pik, pik, eta plak. Erdikusiak. Eta gero beste zerbait ekriko zenukete? Oi, bat. Sakur bat. Ba, oso sakur batzuk? Uh, uh, bai. Nola ditzen da? Leize eta suriko. Nire haitak bat ditu ogoi sakur. Zaitzik ogoi bat ditu? Be, ogoi bat ditu erakotz. Leizter, uda izanen da, zer ingo duzue eh, udan, bakizu? Bakizu? Eh? Piscina! Be, piscina da joan eta be... Uh, momentu gusmat. Momentu bak, momentu gosak pasatu. Iguzkian. Uh, bak joan naiz? Nura? Inglaterra jara. Zor fatzer bat? eskolegian? Bai, eta ere lagunekin mendirat. Uh, ni naiz nahiz pizinarat eta antzartzarat. Nire ondak Ni pizina ondak eta eta komentatzeko ditu nire lagunak logiteko eta eta gira wow, park edo la. Zain lagun, kastelakoak? Bai, kastelakoak. Kusten zuzu urte osoan eta ez da aski hori no? Ez, bate. Um, ne, gure urte betezak ospatzen ditugu? Denek? Bye. Denek baitu zua udan urte betetzeak? Bai, bai, bai, nik bai, nik irailean. Nik ustailaren, ustailaren emeretzean. Agor hilaren seianik, otso hilaren zuzien. Bukatzeko, bazue azken hitz bat, arretuko gure entzulei? Zer gero borrak dira, ez dutiko gehiago entzungo, zer gana iduzu entzulei? Ongi pasa, uda luze hori! Eta bakantza! Ongi pasa! afalantzai! Bakantza honak eh, pasatu. Eta gustatzea uh, eh, juzkide jarentzat. Eta esan zizekuan. Pentsatu hitaratatzea. <laughs> Eta hartu iguzkitako krema. Eta hartu iguzkitako krema.